Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes, trešdienā 6. oktobrī ar TV ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzei. Šodien mēs atskatāmies uz pasākumu, kuram varējām sekot līdzi pirms mēneša – un eh, tas bija 52. Eh, evharistiskais eh, kongress Budapeštā, kur moto bija visi mani avoti ir tevī. Tā kā arī tad Radio Marija tika pārstāvēta klātienē šajā kongresā, tad esmu šo katehēzi aicinājis Jolantu. Labrīt! Labrīt! Un Jolanta ir bijusi tur, un mēs runājām jau tad, kad viņa bija uh, Ungārijā, ka vajadzētu uztaisīt tādu kopīgu sarunu par iespaidiem, par to, kas ir uh, noticis uh, Ungārijā un kas ir varbūt bijušas tās uh, galvenās uh, vēstis, uh, galvenās atziņas, uh, kuras uh, mēs uh, varējām uh, gūt uh, šī kongresa uh, laikā. Tad, uh, pastāsti, ir pagājis mēnesis, kas ir varbūt tās eh, spilgtākās lietas, ko tu noteikti atceries no šī kongresa? Jā, laiks skrien ļoti ātri. Ir pagājis vesels mēnesis, tiešām šodien jau ir 6. Eh, um, ehm, oktobris, un tātad uh, mēnesi uh, atpakaļ mēs bijām. Um, Ungārijā laikam liekas, ka ir daudz, daudz, daudz mazāk. Nu, tāds visspilgtākais noteikti ir... Uh, grūti kaut ko tā izdalīt, bet visspilgtākie noteikti ir personīgie piedzīvojumi, pārdzīvojumi, ko es izdzīvoju saistībā ar šo kongresu. Tā ir mana liecība par to, varbūt pišķiņu vēlāk. <laughs> Bet kopumā arī daudzas domas, daudzas tādas pamatdomas tēzes, kas tika izteiktas gan katehēzēs, gan liecībās, gan arī sprediķos, arī ir palikušas atmiņā. Tā kā par tām arī šorīt parunāsim es domāju, ka jā, arī kāds klausītājs varbūt kaut ko atcerās, kas viņam palika atmiņā, viņš arī var padalīties. Noteikti, noteikti, jā, klausītāji, tu arī tad, eh, ja tu sekoji līdzi šim eh, kongresam Budapeštā, tad tu vari padalīties ar to, kas eh, tev ir palicis atmiņā no tā, kas tevi uzrunāja, ja gadījumā tu nebija Eh, klausījies un eh, sekojis līdzi, tad eh, tu vari padalīties ar mums vienkārši ar savām attiecībām ar Euharistiju. Kā tu, jā, ko tev nozīmē svētā mise, vai visvētākais sakraments, adorācija, vai tu izmanto šīs iespējas piedalīties misē, būt adorācijā, tad vari arī padalīties varbūt ar kādu savu liecību, ko tu esi piedzīvojis, ar uh, Jēzu sastopoties Euharistijas sakramentā. Un uh, mēs tad savukārt mēģināsim ar uh, Jolantu atskatīties, kas ir bijušas tie galvenie vēstījumi šajā kongresā, kura, kura moto bija visi mani avoti ir tevī. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, 9 un 7 eh, minūtes, trešdiena, 6. Eh, oktobrī. Eh, tad klausītāji noteikti arī paļaujamies uz tavu iesaistīšanos šajā sarunā. Vai tu sekoji līdzi Euharistiskajam kongresam Budapeštā? Ja jā, tad varbūt tev ir kaut kas palicis atmiņā no šī kongresa, un ja arī nesakoja līdzi, tad vari padalīties ar to, kādas ir tavas attiecības ar evharistisko Jēzu, ar Jēzu, kurš nāk pie mums svētajā misē, ar Jēzu, kuru varam sastapt uh, adorācijā, tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131, vai arī rakstīt mums īziņas uz numuru 266 77 272. Uh, jā, tad uh, tev ir uh, palikušas atmiņā uh, pašas eh, pieredze, eh, par kuru tu mums noteikti pastāstīsi. Eh, varbūt īsumā, kas notika šajā kongresā, ja, piemēram, cilvēks te uzdot jautājumu, kas ir Euharistiskais kongress un kas tur notiek, tad ko tu viņam varētu atbildēt? Jā, nu patiesību sakot, es pati pirms tam nezināju, ka tādi kongresi, kongresi notiek. Uh, Uh, un uh, kā to definēja uh, priesteris Rihards Rasnats pavisam nesen, tad uh, viņam, viņam tā, um, tā definīcija bija tāda, tās ir tādas tā kā jauniešu dienas tikai pieaugušajiem. <laughs> Tad tu esi jau pāraugus jauniešu dienu vecumu. <laughs> Nē, savukārt mana definīcija tam būtu mazliet citādāka. Uh, tā ir um, liela satikšanās no dažādām valstīm, uh, baznīcas atkal satikšanās vai, vai vienošanās vienā kopīgā pasākumā, katru reizi citā valstī. Nu, jā, nu, būtībā tas pats vien ir, es tikai neierobežotu, jo e, tur uz vietas bija gana daudz jaunu cilvēku arī. Mm -hmm. Tā kā <laughs> gan jauniešu, gan, uh, gan arī uh, vispārējo. Nu, un tad viņi satiekās, un ko jūs tur darat, ka jūs esat satikušies? Jā, uh, tās bija uh, vairāk nekā nedēļa, uh, nedēļu garas uh, dažādi pasākumi. Tāds viens liels pasākums, bet tā astoņas dienas sākās svētdienā un tad noslēdzās arī svētdienā. Gan uz pirmo, gan uz pēdējo pasākumu bija ļoti daudz cilvēku, ļoti apmeklēta svētā mise. Um, un um, tātad no pirmdienas līdz sestdienai um, atsevišķā hallē bija ļoti liela hale noīrēta ar vairākām, vairākām ēkām, un tajā halē notika gan lūkšanas, gan katehēzes, gan arī liecības, svētās mises, um, pusdienas, sadraudzība un arī um, workshopi, jeb Darbnīcas. Darbnīcas, jā, <laughs> darbnīcas. Pēc izvēles iespējas katrs varēja doties uz tām darbnīcām, kuras vien bija pieejamas. Nu, lūk, un tad vakarā um, atšķirībā, ko, kādā vakarā tad arī bija uh, iespēja doties uz kultūras programmu. Ne tikai kultūras programmu, kādā vakarā bija arī adorācija, uh, bet uh, jā, tad, tad, uh, nu, tāds ļoti liela mēroga pasākums. Tad, tad uh, mēs varam teikt, ka tā ir tāda kā ģimenes satikšanās, ka baznīca sanāk kopā, uh, varam redzēt, cik tā ir plaša, uh, cik tā ir atšķirīga un reizē tomēr viena. Uh, kas pulcējās ap vienu Jēzu, ap Euharistiju, un tad varam arī gan augt savā ticībā, gan arī tad piedzīvot šo dalīšanos. Tu sacīji, ka bija arī liecības, bija liecinieki, kas stāstīja par savu pieredzi, tad, jā, manuprāt, tās ir tādas svarīgas droši vien pamatlietas, kas mēs arī par svāceļojumu runājām, ka tur arī ir katehēzes, ir uh, dalīšanās, un ka tas ir ļoti svarīgi šī kopienas eh, pieredze un dalīšanās, savstarpēja augšana ticībā, tikai tad tādā varbūt lielā mērogā tas notiek, to, ko mēs esam aicināti piedzīvot savā ikdienā. Jā, tās, protams, liecības bija ļoti sagatavotas un pārdomātas no um, katrai dienai bija uh, arī sava tēma, kas ir paredzēta, un uh, katru dienu tika pārdomāta vairāk vai mazāk uh, tieši šī uh, Eh, lieta, gan katehēzē, gan arī liecība bija speciāli piemeklēta tam, un kā jūs jau arī varējāt to dzirdēt, tad, eh, tad eh, mums bija gan pirmā diena prieks, satikšanās, atklāšanas, atklāšanas dienā, dienā mm. varoņa laukumā, kurā tika arī um, tad bērni, vairāk nekā tūkstoši bērni pie, pieņēma pirmo reizi dzīvē svēto komuniju, uh, tāds ļoti liels e, notikums svētki baznīcai. Um, <clears throat> un tāpēc arī prieks, un prieks mhm. arī atklāt šo um, kongresu. Um, starp citu, arī Budapeštā šis e, kongress notika jau otro reizi. Pirmo reizi viņš jau bija noticis. Tādēļ eh, es jūtu to, ka Ungārija ir ļoti pagodināta, ka jau otro reizi varēja mm. šīs. Eh, Jūs arī notikt. bijāt eh, sastapušas sievieti, kuras mamma bija laikam brīvprātīgā. Tajā iepriekšējā Budapeštas kon kongresā, un viņa bija ļoti gaidījusi, ka viņa varēs piedalīties arī šajā, vai ne? Jā, mēs varējām dzirdēt interviju ar uh, Šarloti, uh, kura kurai bija 82 gadi, un viņa bija um, brīvprātīgā. Viņa, mm, viņas vecāki sastapā viens otru 1938. gada Euharistiskajā kongresā, un tad arī dzima jauna ģimene. Mm. Māma gandrīz sagaidīja arī otro kongresu. Gandrīz sagaidīja, bet, Jā. uh, diemžēl, Covid eh, dēļ nesagaidīja. Simt, viņiem bija simts gadu, laikam, jā. Nu, kaut kas bija, ap to, jā. Es atceros, eh, noteikti šo interviju var noklausīties mūsu, uh, mūsu arhīvā. Arhīvā tad meklējiet uh, eh, Euharistiskā kongresa ierakstus un uh, tad uh, varēsiet atrast šīs intervijas un reportāžas, kuras veica uh, meitenes. Tad uh, kādi bija šie dienu temati? Tad, tad galvenais centrālais uh, moto bija visi mani avoti ir tevī. Uh, atsevišķa pirmā diena tad sākās ar prieku, uh, Kādi vēl mums bija temati? Jā, nu bija interesanti, interesanti tas, ka mēs šo uh, kongresu atklā, atklājām pakāpeniski. Uh, un uh, tātad vairākas uh, dienas, uh, tātad uh, otrās dienas uh, moto bija uh, Day of Goodness, jeb uh, kā to pareizi Labuma, tūko? jā, lab, labvēlības, labestības, labestības diena, jā. Jā, un šajā, šī, šajā dienā mēs jau arī uh, bijām pirmo uh, reizi tajā ekspo hallē, kurā notika arī visa pārējo dienu katehēzes un liecības. Um, jā. Um, Trešā diena. Trešā diena, uh, trešās dienas temats, uh, kurā pārdomājām, bija miers. Uh, Un šajā dienā īpaši arī bija gan katehēze, gan arī liecības no cilvēkiem, ja nemaldos, tajā dienā bija tieši no Irānas kāds nu, no, no zemes, kurā ir karš, nemieri, karš. Jā, un, Irākas. Nu, Irākas bija. Jā, tātad kardināls Luis Rafels Sako arhibīskaps Bagdādē no mm. Irākas. Mm. Un viņš dalījās par to, kā kristieši jūtas tajās vietās, kuras, kuras tiek vajāts. Tātad viena diena bija veltīta priekam, viena labvēlībai vai labestībai, viena diena mieram. Nākamā? Nākamā, Nākamais diena temats. pacietība, un patiesībā sakot, šī die, šīs dienas temats manī, laikam, tā aizskāra visvairāk un uzrunāja. Tā bija trešdiena, un to katehēzī teica kardināls Čārls Mangs Bo, un Āzijas biskupu konferences priekšsēdētājs. Viņš ar tādu humoru, vieglumu, bet te pašā laikā ļoti skaisti atgādinot to, cik patiesībā mums katram ir svarīgi um, būt pacietīgiem. Um, tā ir kā vēl viena ticības definīcija - būt uh, pacietīgi, gaidīt uz to. Arī Euharistijā Dievs pacietīgi gaida uz mums, un tas ir kā piemērs mums eh, savukārt tad, eh, būt pacietīgiem savā ikdienā. Um, jā, tad uh, nākamās dienas temats. Jā, uh, vēl aizmirst piebilst pie pacietības. Um, tas, kas man palika atmiņā, nereaģēt dusmās. <laughs> tas bija tāds atgādinājums, kad ja mūsos saceļas kaut kādas, uh, kad gribas uh, sākt risināt konfliktu uzreiz, tad jāpagaida desmit sekundes. Un, uh, jā, un uh, viņš atgādināja, ka uh, Eh, dzīve tas nav fast food, jeb ātrās ēdināšanas restorāns, kurā tu pasūti un uzreiz tev ir, ir vajadzīgs. Lietas, uz kurām svarīgi. ir jāgaida. Tātad uh, priekam veltīta diena labestībai, mieram, pacietībai, kam vēl tad tiek pievērsta uzmanība. Ceturtdienas temats bija cerība, uh, un ceturtdien pārdomāja cerības tēmu. Um, ja šobrīd, eh, šobrīd šķirsta mazo grāmatiņu, kurā tad bija visas šīs dienas, un uh, dienā, kad bija, kad apdomājam cerību, uh, kardināls no Nigērijas uh, runāja Jorns, Johns uh, Onaikens, un uh, viņš tā ļoti strikti atgādināja tādus uh, pamatus uh, no katehisma, tā ļoti konkrēti un skaidri vēlreiz atgādināja to, ka Kristus tiešām ir klātesošs, bet eh, mums būtu arī vairāk jādomā par to, kā mēs gatavojamies eh, viņu pieņemt svētajā komunijā un tādu kā sirdsapziņas izmeklēšanu mums visiem veica. Un arī liecība šajā dienā bija ļoti spēcīga. Tā bija Mary Hillī, eh, teo, bībeles teoloģija no Amerikas Savienotajām valstīm. Šo liecību es tiešām ļoti iesaku noklausīties, atrast arhīvā vai YouTube. Man, Par ko tā bija? Tā bija tāda ļoti atdzīvinoša. Um, tā bija par to, kā šī sieviete sastapa adorācijā Jēzu, un tas izmainīja visu viņas dzīvi. Nu, tādā ziņā, ka viņa, um, ja viņa iepriekš uh, varēja lūkšanā izturēt neilgāk kā desmit minūtes, tad tajā brīdī viņa saprata, nu jā, viņa iemīlēja Jēzu caur Euharistiju. Mm. Tā kaut kā. Nu, tur, tur jāklausās. <laughs> Viņa pēc, pēc tam aicināja arī visus uz to um, klātesošos, uz to, kad, kad um, uz Jēzus pieņemšanas lūkšanu. Un pirms tam viņa novadīja tādu kā piedošanas lūkšanu, um, jo bieži vien, ja mēs nepiedzīvojam Dievu uh, savā dzīvē, mums viņu grūti atrast, tad uh, iespējams mēs neesam piedevuši, mēs dzīvojam aizvainojumā, dusmās. Uh, neesam atlaiduši kaut ko, kādu cilvēku vai personu. Jā. Un, um, un tad viņi aicināja uz tādu piedošanu. Skaidrs, kādiem tematiem tad vēl uh, tika pievērsta uzmanība atlikušajās dienās? Uh, piekdiena bija diena, kurā pārdomāja ticību, uh, ticības šo te tikumu. Un um, šajā dienā interesanti arī bija tas, kad um, liecību sniedz uh, Ungārijas prezidents, kurš ir kristietis. Um, viņš runāja gan par uh, dieva klātbūtni mākslā, gan arī jā, liecināja par to, kā viņi tiek galā ar um, šo situāciju, kas ir visā pasaulē mm. ar Covid. Nu, lūk, un tad, um, tad, um, tad Uzticības tam. diena, priekšpēdējā diena. Jā. Uzticības diena, tā bija arī ģimeņu diena, kurā um, Svētās Margaritas salā notika mm, dažādu kopienu. Starp citu, tas arī bija ļoti interesanti. Mm, dažas, dažādas kopienas, kas ir uh, Ungārijā pārstāvētas, katrai bija sava telts, bija ļoti daudz karitas telšu, uh, bija uh, tās pašas kopienas šalom uh, telts, uh, vēl nemācīšu nosaukt, neatceros vienkārši nosaukumus, bet katra kopiena bija sagatavojusi tādu kā interaktīvo iespēju, kur bērni var pienākt klāt. Starp citu, Maltas ordeņa bruņiniekiem bija viena tāda piepūšamā pils atvesta, un, <laughs> un tur varēja iespēja nobildēties, bija pie tādas fotosienas, un tā kā, ka tu esi bruņinieks. Mm. Vai arī, piemēram, citā, citā vietā uh, neatceros, kā to sauca to kopienu, bet tur bija iespēja, piemēram, atzīmēt, atzīmēt no kuras vietas tu esi ieradies. Tur bija iespējas uh, pīt rožu kroņus. Uh, jā, vēl dažādas lietas. Tā vairāk bija tāda uz aktivitātēm vērsta diena, ne tik daudz uz uh, lekcijām un liecībām. Jā, tur varēja piedalīties ģimenes uh, <clears throat> ar bērniem, atbraukt vienkārši to Margaritas salu un iet iepazīt uh, vietējās kopienas. Un mēs ar Viktoriju un priesteri Rihardu um, gājām un sapņojam, ka kādreiz tā būs arī Aglonā. Mm. Jo, jā, protams, radio arī ir telts, uz kuru var atnākt, tur ir um, parasti kāds uz vietas, bet uh, pietrūkst tādas, uh, nu, tādas interakcijas, kad katra kopiena tā kā sevi tā kā prezentē. Uh, mm. Jā, tieši šie, šis radošais spēļu moments, uh, kurā arī bērniem ir interesanti tur būt, un nu, tad arī vecāki pievienojas. Un pēdējā diena tad eh, bija kopā ar pāvestu, eh, tajā vēl sestdienas vakarā ģimeņu dienā vai uzticības dienā bija arī tā iespējīgā procesija. Varbūt arī pastāstīt iespējams par to. Jā, šī procesija viņ, eh, sākās ar svēto misi, kas tika svinēta pie Ungārijas parlamentē, kas, kas atrodas pie Donavas upes blakus. Un ehm, pēc tam tika izdalītas sveces un ehm, dziesmu pavadījumā um, visvē, tad, tad bija tāda speciāli izgatavota tāda tā kā platforma. Un uz šīs platformas tur bija tāds jumtiņš, visa skaisti izgreznota, un tur bija ļoti liela monstrance, kurā iekšā bija uh, evharistiskais jēzus. Uh, un uh, vēl daži kardināli uh, arī uz tās platformas, un tad pēc tam sekoja uh, bīskapi, priesteri, kalpotāji, um, dažādi. Jā, nu, tie paši ordeņi, kas bija. Jā. Jā. Un, un arī pēc tam ticīgā tauta tas bija ļoti, ļoti, ļoti liels mega pasākums, jo ik pēc vairāk, dažiem simtiem metru bija um, izvietotas uh, skandas, kurās varēja dzirdēt uh, mūziku, dziesmas, nu, dzīvajā, protams, izpildījumā. Um, Un tad, kad, eh, tad, kad dziedāja tieši to himnu, tad visiem bija pateikts, ka tajā brīdī jāpaceļ svecītes. Un, eh, nu jā, tas bija noteikti skaisti izskatījās eh, arī, arī video tiešraidē. Un tā nebija tāda procesija, kur apiet apkārt baznīcai trīs reizes. Tā bija procesija, kur praktiski iziet cauri gandrīz visai pilsētai. Jā, tā bija pilsētas galvenā iela. Tā bija iela uh, no parlamenta līdz tam varoņa laukumam. Uh, jā, ar nelielu pagriezienu. Un, eh, <laughs> jā, um, interesanti, ka starp, uh, Māris Veliks, kurš bija ierakstījis uh, vienu grāmatu, tas bija tas uh, trūpa, tropa atmiņu mm. stāsti. Mm. Un uh, tas uh, <clears throat> mūsu Latvijas priesteris bija bijis uz to pirmo evharistisko kon kongresu Budapeštā. Un viņš stāstīja, ka tajā gadā viņi esot izdarījuši tā, ka bija barža. Un tā tika laista pa Donavas upi. Mm. Uh, bet šoreiz, jā, bija, šoreiz bija citādāk, šoreiz bija um, uh, citādāk izdomāts, un tad, tad bija šī, šī platforma, kas tad... Uh, Process ilga kādas divas stundas, jā, pēc mīsas. Jā, ļoti ilgi, divas stundas vismaz, un uh, <clears throat> noslēdzās tad arī tajā laukumā, kur nākamajā rītā visi sapulcējās jau no paša agra rīta, lai uh, gaidītu pāvestu. Jā, Tad šāds, šāda bija tā programma Euharistiskajā kongresā. Mēģināsim tad arī noskaidrot, kas varbūt ir bijis nu, tāds galvenais vēstījums. Tad ir bijuši ļoti daudz un dažādi temati. Prieks, labestība, miers, pacietība, cerība, ticība, uzticība un mīlestība. Uh, tad, kas varbūt ir bijušas tādas kopīgās sadziņas visām šīm uzrunām, gan liecībām, gan sprediķiem, gan arī katehēzēm par to pēc dziesmas, un mēs atskaņosim dziesmu ungāru valodā, varbūt var mums pastāstīt par šo skaņdarbu. darbu. Tā ir um, oficiālā uh, pasākuma himna. Uh, vārdi ir no tā 1938. gada, bet melodija, mūzika, izpildījums gan ir uh, mūsdienās uh, radies un ierakstīts. Vai to uh, zini, par ko apmēram ir vārdi, vai tas vienkārši paliek mums baudīt mūziku? Tā ir angļu valodā. Ah, dziesma <laughs> ir angļu valodā? Jā, šī, šī, šī himna okay. ir tieši angļu valodā, tā kā... Tad klausamies. Mums ēterā eh, skan eh, šī kongresa himna, kas ir arī iepriekšējā kongresa Budapeštā himna 1938. gadā bija eh, iepriekšējais kongress šajā pilsētā un dziesmas vārdi tad aicina uzticēties mūsu karalim, uh, Eh, kurš ir atdevis savu eh, dzīvību par mums un kuram mēs varam uzticēt visas savas eh, cerības un raizes un pārdzīvojumus. Un ehm, tāds tad varētu būt tas galvenais vēstījums šai dziesmai. Paldies Mārai, kas mums ir uzrakstījusi. Māra no Piņķiem mūs ir klausījusies. Viņa ir klausījusies mises liecības un arī katehēzes ar dažādiem vadītājiem, un Māru ļoti aizkustināja lūkšana par piedošanu tieši tas, ko tu arī minēji, Jolanta, šī te amerikāņu teoloģija, kas... Jā, Marija Hili, viņa pusstundu runāja tikai, bet uh, tas bija ļoti, ļoti spēcīgi. Es arī es sēdēju un mirku asarās. <laughs> Jā, mums ir arī kāds zvanītājs lūdzu, kas mums ir sazvanījis. Lēties Kristus, mūžīgi mana Gīnce no Siguldas. Un gribētu jums pateikt, es pirms ārkārtīgi lielu paldies jums un Dievam par šo iespēju būt un sekot līdzi, jo man tiešām arī šobrīd klausoties šo raidījumu ir, ir sajūta, ka es pati arī tur biju. Kaut gan es visu to skatījos attālināt un visā tajā piedalījos attālināt, bet, bet tā piederības sajūta ir tik, tik dzīva tur, kad, kad runājot arī par procesiju, man, man ir katrs krustojums acu priekšā, tā kā es varbūt izdāju to. Un noteikti par to iegūto sajūtu, protams, katra mīsta, katra tā, tā kā arī tās nu, ļāva kaut ko savādāk izdzīvot, bet laikam tādu tāda visīpašākā mana sajūta, kas vēl joprojām ir saglabājusies, ir ārkārtīgi liela tā kopības sajūta, kā tādai mazai, mazai kristas miesas šūniņai būt visā šajā lielajā, plašajā pasaulē, kurā es arī jūtos un jūtos šobrīd, un, un īpaši izjūtu pēdbrīdī, ka šeit tieši eukristijas brīdī, kā mēs visi saplūstam kopā vienā. Bet no tādām, no tādām liecībām, tā kā līdz līdz, līdz, nezinu, līdz asarām man aizsināja tieši prezidenta liecības, kuras man pat jāsaka tādas, tādas mīļas gaudīgi, lai gan es man likās, ka, ka tie cilvēki tik ļoti pēc šīs uzrunas aplaudēja, un kā viņš teica, viņš savā darbības vai kalpošanas laikā, 12 gadu laikā viņam pirmo reizi ir jāatgriežas atpakaļ uz skatuves. Arī viņa sirds aizlūdz, un arī manas sirds aizlūdz tādā ārkārtīgi skaistā vienotībā, mīlestībā, pateicībā liels paldies, ka jūs ļāvāt mums to piedzīvot ar šīm tiešraidēm. Jūtos šogad kā ļoti īpašā pasākumā bijis. Cik sirsnīgs paldies par jūsu zvanu tiešām. Uh, ļoti liels prieks dzirdēt, ka arī Latvijā sasniedza tieši tā paš, pati atmosfēra un sajūta, kas bija tur esot Budapeštā. Tas tiešām bija, jā, arī, arī varu pa, tikai piekrist par to, ka pēc, pēc prezidenta uzrunas mm, tie aplausīja vienkārši nebeidzās. Jā. Un, un turpinājās, jā. Uh, tad uh, varbūt bija, bija garš, teiksim tā, pasākums, astoņas dienas, daudz un dažādi temati. Um, kas varbūt tev, tavuprāt, uh, Jolanta, ir tie galvenie, uh, varbūt, um, nu, kopsaucēji, kas apvienoja visu šīs uh, katehēzes uh, vai uh, liecības un arī uh, dievkalpojumus, uh, kas varētu būt tas, ko mēs varētu paņemt eh, līdzi, um, ref, pārdomājot par Euharistiju? Jā, nu man patika tas, ka uh, eh, sākumā atklāšanas svētajā misē viens tāds uzsvars bija uz to, kad uh, tika atgādināts, jo not alone, tu neesi viens, uh, nebaidies, uh, Dievs nav nomiris un nav tevi atstājis. Uh, būt vientulībā, un viņš ir pāri visām, visiem attālumiem, visam, kas mūs varētu būt, kas šķir, un to mēs ļoti īpaši esam arī piedzīvojuši šajā pēdējā, pēdējos divos gados. Jā, tas bija, nu jau bijušais Eiropas uh, bīskapu konferenču padomis uh, prezidents uh, kardināls Vaņasko, Uh, kurš arī sacīja, ka dzīve nebūs bez pārbaudījumiem, grūtībām, kļūdām, Um, bet uh, tāpat laikā atcerieties to, ka jūs baznīcā esat vajadzīgi. Uh, to viņš arī īpaši teica uh, tiem bērniem, kas uh, pieņēma pirmo svēto komuniju, un arī viņš uzsvēra to, ka lai Euharistija tiešām ir jūsu katras dienas centrs. Un, uh, Jā, un arī tas, ka šī, šis kongress tika atklāts ar tādu atgādinājumu, ka, eh, lai gan mēs visi vēlamies, <laughs> tā kā teikt, nu, atbrīvoties no grūtībām, tomēr uh, jūsu kā, dzīve nebūtu, nu, kā, nebūtu iespējas piedzīvot to, cik dzīve, dzīve ir skaista, ja nebūtu kaut kādu pārbaudījumu, grūtību, kaut kādu kļūdu, no kurām mācīties. Un, uh, nu, tā krusta, ko mēs mm. katrs nesam. Un tad arī pēdējā uh, misē, pēdējā noslēgumā, uh, misē arī pāvests, arī pāvests tieši to uzsver un atgādināja, ka tieši krusts ir uh, Un uh, tieši tā kā sevis dāvāšana, sevis uh, nomiršana, jā, līdzīgi kā, kā Kristus atdod sevi, maize, uh, kura tiek lausta, tāpat arī mums vajag uh, būt tā kā maizes vienkāršībā, uh, kas sagatavota laušanai, dalīšanai un ēšanai, gatavība tikt laustiem citu labā. Tad, tad tas ir aicinājums uzlūkojot evharistiju un uh, esot attiecībās ar Dievu, pēc tam pašiem kļūt par, eh, var teikt, tā kā evharistiju citiem un iet uz tādu kalpošanu, ka tā vienmēr mūs vada pie citiem cilvēkiem. Jā, kalpošana šajā, šajā gadā arī bija tāds, tāds liels, liels uzsvers, kā mēs arī bijām Jūs dzirdējāt vienu interviju, kuru gan pārtrūka negaidīti, taču tomēr eh, šis cilvēks no um, Amerikas, no tagad neatceros tieši no kurienes, <laughs> bet eh, jā, viņš arī uzsver, viņš bija bijis, starp citu, jau piecos euharistiskajos kongresos. Mm. Viņš teica, ka tieši šoreiz ir tāds tieši uzsvers uz to kalpošanu un būšanu priekš citiem, šai maizei priekš citiem. Nu tā. Jā, man liekas, tas arī ir tas, ko es, eh, cik es eh, sekoju līdzi tam kongresam un sanācu vai tulkot vai klausīties, kā kolēģi tulko un translēju šīs katehēzes, tad... Um, Tas eh, tiešām bija viens, manuprāt, no visbiežāk atkārtotajiem gan kardināls Lacroix eh, no Kvebekas, gan arī <clears throat> kardināls Čārls um, eh, Bo no, no Mjānamas runāja par to, ka jā, mēs vēršamies pie Kristus, esam vienoti ar viņu, pēc tam mēs esam aicināti iet pie citiem un kalpot citiem, un arī daudzas liecības bija saistītas ar to, kā tieši evaharistīte dod spēku pēc tam vai nu atjaunot, piemēram, tur uh, tas uh, no nu, Ukrainas priesteris dalījās, kā viņi atjauno pēc uh, padomju laikiem diecēzi, eh, šo grieķu katoļu kopienu vai kalpo namagiem, piemēram, prezidents stāstīja par to, kā viņi kalpo visiem tiem cietušajiem, kas ir cietuši no, um, no pandēmijas sakām. Jā, mm, viņš stāstīja, kā ir izveidotas palīdzības vietas priekš bērniem, kuri palikuši bez vecākiem tieši tādēļ, ka abi vecāki ir nomiruši tieši pandēmijas laikā. Un tādas ir vairākas, daudzas, daudzas ģimenes Ungārijā. Jā, uh, jā. Tā tad nebaidīties, mēs, esam, mēs neesam vieni paši. Uh, likt evaharistiju savas dzīves centrā, evaharistija mūs ved uz kalpošanu, kas vēl? tīri tāds uh, kalpošana, jā, um, par, šo, par šo lietu tad arī bija mana liecība, <laughs> to, ko es, jā. ko es varbūt jau arī dalījos, bet padalīšos tad vēlreiz. Mūsu, Vikt, mans un Viktorijas uzdevums arī bija tad nodrošināt kaut, mm, palīdzēt nodrošināt translācijas un arī uh, kā sarunāt kādus lektorus vai kādas intervijas, lai arī tiešām vēl vairāk varētu smelt no šī uh, pasākuma. Uh, Un uh, pirmās dienas nemaz nebija tik vieglas. <laughs> Maigi sakot, bija diezgan grūti atrast cilvēkus, kas varētu sniegt kādu interviju, un arī tīri tehniski bija grūti iztulkot, jo vai nu cilvēks nezināja angļu valodu, vai nu mēs īsti. Nu, bija diezgan grūti uzdot jautājumu angļu valodā, tulkot uz latviešu valodu un domāt galvā jau nākamo jautājumu. Mm. Nu, īsāk sakot, mums bija grūti. Un, uh, Un tad es uh, pēc vienas tādas neveiksmīga mēģinājuma nointervēt vienu no me, uh, to workshopu vadītājiem, <laughs> es uh, nu, tā kā teikt, salūzu. Es domāju, nu, man tas nav pa spēkam, es mm, kaut kā, kaut kā viss ir par daudz. Un tad es aizgāju uz adorācijas kapelu um, šī, šī lielā ekspo centra halas uh, nostūrītī bija ierīkota tāda maza klusa adorācijas kapela. Tur klusumā varēja sēdēt un būt. Un es aizgāju, es ietinos tajā melnajā aizkarā <laughs> un raudāju. Un teicu dievam, ko tu gribi, lai es šeit daru, kāpēc es šeit esmu un um, kādas lieciniekus tu gribi, lai es uh, sarunāju. Un, ja tu gribi, tad sūti lūdzu pats man tos cilvēkus, jo tev viņi pieder, tu viņus vadi, tu galu galā esi par <laughs> viņiem. Kungs, tad arī sūti pie manis, jo es gribu, nu, es gribu būt tā kā, nu, es gribu kalpot, lai Latvijas cilvēki arī saņem kaut ko no šīm liecībām, nevis tā ir tikai tāda tukša parunāšana. Nu, un tad uh, tikai pēc tam vēlāk es sapratu, ka tikai tad, pēc šīs te lūkšanas adorācija, kas patiešām ir salauzta var teikt, salauztu sirdi, ja es priekšā to lūdzu, tad arī viņš eh, Dievs patiešām sūtīja cilvēkus mums ceļā. Eh, man liekas, nākamajā dienā arī pats arhibīskaps, mūsu mm. um, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pienāca pie mums un teica, es esmu gatavs dalīties. Un arī kardināls, to starp kardināls Maikls Fidžeralds, kurš ļoti, ļoti dziļu iespaidu atstāja uz mani, noteikti uz visu atlikušo dzīvi ar tādu savu vienkāršību, pazemību un tāpat laikā būdams viens no izcilākajiem, labākajiem. Starp reliģiju dialoga ekspertiem. ekspertiem jā. Mums ir arī zvanītājs, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Lai slavētu Jēzus Kristus. Nu, Mūžīgi mūžam slavētu. Tēmīļie jums čaucē. Prieks jūs dzirdēt. Es gribu jums pateikties par iespēju būt tādā kongresā. Skatījos YouTube visas dienas bez bija pilnīgi, kad bija tur tie, tie katehēzes un liecības un mises un visu. Es skatījos un gandrīz nevarēju iziet laukā, pastaigāties. <laughs> Un, un eh, ļoti, ļoti pateicos par visiem tulkojumiem, par visām misēm. Un, un, it sevišķi man patikās Ungārijas prezidents, kad runāja tas Jānis Saders. Mm. Viņš tā ļoti, ļoti uzsvēra, ka skatāties augšā, jo Nu, tā, lūk, šis ir, šis ir tavs ceļš, viņš teica. Nu, tur, nu tā, es katru reizi jau tur katru neatceros, bet nu tā apmēram. Un viss ļoti skaisti bija un tā, un tā, <clears throat> tā beigās tas noslēgums ar pāvestu un visu. Nu, es skatījos no, no nu, nu, vienas dienas līdz, nu, nu viss bija no 5. Tas bija no, no 5. līdz 10. novembrim, jā. Ja? Septembrim, jā. Ļoti pateicos par visu, par visu, ko jūs mums palīdziet redzēt to, kas pasaulē arī notiek. Sirsnīgs paldies jums par liecību. Jā, nu, ar Dievu. pagaidām ar Dievu. Nu jā, redz, kā katram kaut kas cits uzrunā, tāpēc tas arī ir tik skaisti, ka varam dalīties. Jā, jā starp citu dalīšanās arī bija viens no tādiem atslēgas vārdiem, manuprāt, <clears throat> uh, uz ko aicināja šis kongress, uh, ka mēs uh, Nu, tas arī ir saistīts laikam, ar to kalpošanu, bet arī ar šo dalīšanos, ar liecināšanu. Un, tas, ja nemaldos, arī bija tāds pāvesta aicinājums būt par lieciniekiem. Droši vien caur šo kalpošanu lielā mērā, vai ne? Jā, arī, arī, arī kardināls Džons eh, un Aikens no Nigērijas arī tieši, tieši uzsvēra to, ka ne tikai mums būtu jādalās ar de, debišķo, dievišķo maizi, bet arī mums būtu jādalās arī ar zemes maizi. Un mm. atgādināja to, ka mums ne tikai jārūpējas par garīgā, garīgām lietām, bet arī jāredz to cilvēku vajadzības, kuras mums ir blakus. Mm. Tāds, tāds tāds atgādinājums. Jā, nu lūk, un, un, un, un, un viens, viena tāda doma arī, kas palika prātā tieši par to kalpošanu, ka te ir arī, arī tas atslēgas vārds, kad a, visi mani avoti ir tevi, lai es varētu kalpot. Man vispirmām kārtām ir jāaiziet pie tā avota savādāk, ja es kalpošu, nu, vai man nebūs spēka, vai šis kalpojums nebūs auglīgs, vai kaut kā neizdosies, bet, lai es varētu būt labs kalpotājs, man vispirms ir jāiet pie Jēzus un arī īpaši adresē. Tevi arī uzrunāja viena no darbnīcām, kurā par šo runāja Johannes Hārtlis, varbūt arī pastāstīt par to, manuprāt, tas tāds būs labs uh, kopsavilkums tam, ko mēs Jā, esam runājuši. Es um, tikko stāstīju, jā, par to, par to Eh, savu pieredzi ar, <laughs> ar lūkšanu, kā vispirms man neveicās ar tām intervijām, bet pēc tam, eh, pēc šīs lūkšanas un arī turpmākās dienas, tad es, protams, jā, arī devos uz adorācijas kapeliņu. Un uh, tieši nākamajā dienā pēc šīs lūkšanas tad arī bija Johannesa Hartla um, tā uzruna. Šobrīd mēģinu atrast savos pierakstos, uh, bet jā, tātad galven, viņš, viņš runāja um, to, ko viņš arī Latvijā bija minējis par to, ka mēs Dievu varam atklāt caur skaistumu, ka mums ir jākalpo savās baznīcās, jārada eh, vide, iespēja cilvēkiem ienākt un arī redzēt, piedzīvot to um, Dieva klātbūtni, ka, ka, ka mēs kalpojam tiešām visvarenam, spēcīgam Dievam, uh, caur to, ka tur ir skaisti, tur ir uh, um, viesmīlīgi, bet visas šīs uzrunas beigās bija tāds kopsavilkums, ka Vispirms ir lūkšana. Vispirms ir lūkšana, un viņš minēja rakstu vietu Jāņa evanģēlijas 15. nodaļa 5. pants. Um, es esmu vīnakoks, jūs, es, jūs esat zari. Vīnakoks dod to dzīvību zariem. Mm. Un uh, ka lūkšana, tas ir visa sākums. It īpaši, ja tu kalpo baznīcā. Viņš minēja tādu teikumu, ka lūkšana nav viss tavā dzīvē. Nu, ir vēl lietas, ir vēl. Tas, tas ko arī Kardināls un, un Jekins saka, ka... Jā, ir, ir vēl dažādas lietas. Ir, protams, ģimene, ir jārūpējas, ir jāstrādā, ir jāpelna nauda, ir jāsēj dārsts, jāstāda un <laughs> kas tik vēl nav jādara. Tātad lūkšana nav viss tavā dzīvē. Bet bez lūkšanas viss ir nekas. Mm. Nu, tāds, tāda, tāda atziņa bija tāda, tāda skaista. Uh, Un, um, un, uh, Tad lūkšana piešķir visām pārējām lietām jēgu kaut kādā veidā. Jā, un, mhm. protams, ka kalpošana ir svarīga lieta, bet Dievs ir svarīgāks nekā tava kalpošana. E, tava kalpošana nav Dievs. Tu biji radīts nevis, lai tu kā kalpotu, bet lai, lai tu būtu ar Dievu pirmām kārtām. Un tātad e, visi mani avoti ir tevī. Visi mani avoti ir tevī. Visiem atgādinājums kalpotājiem, visiem, kas, kas vien bija šajā eukristiskajā kongresā tāds kopsavilkums. Nu, es arī biju lieciniece, kas to piedzīvoja tiešām, kad es gāju lūkšanā, tad arī, tad arī visas pārējās lietas tā kā atrasinājās un, un, un, un, un bija patiešām. Cerams, ka tevi tas ir iedvesmojis to turpināt darīt arī ne tikai uh, Ne tikai kongresa laikā, bet arī ikdienā. Man liekas, tā lieta, ko tu saki par to, ka mēs esam radīti eh, dievam, eh, tas arī sasaucās ar eh, šo interviju, kuru tu veici ar kardinālu Fidžeraldu, kur viņš arī tad sacīja par to, ka Euharistija ir tā, kas mūs ved pie citiem cilvēkiem, kas liek mums saskatīt citos cilvēkos to, ka viņi arī ir dieva bērni, pat ja viņi ir neticīgi, pat ja viņi ir no citām reliģijām, tie ir uh, dieva bērni, kas ir radīti attiecībām ar viņu. Jā, tas bija, tas bija ļoti labs un skaists atgādinājums tam. Jā, tad uh, mums ir vēl. Tā, jā, tas ir atgādinājums par to, ka Vitāls Kokars ir vakar svinējis savu dzimšanas dienu. Paldies arī par uh, šo atgādinājumu. Paldies visiem tiem uh, klausītājiem, kuri dalījāties ar uh, saviem iespaidiem par to, kas jūs. Uh, ir eh, pa jums ir palicis atmiņā eh, no šī eh, kongresa. Mēs ar Jolantu mēģinājām tad, tādā no putna lidojuma pāraudzīt, kas varbūt ir bijušas tās galvenās lietas, uz ko mūs aicināja šis kongress. Mēs zinām, no kurienes būs nākamais kongress un kurā gadā no Ekvadoras. Un, uh, gadā jau pavisam drīz, uh, teorētiski ik pēc četriem gadiem, notiek uh, kongress, bet 53. Euharistiskais kongress notiks 2024. gadā Ekvadorā. Jo Euharistiskais kongress Budapeštā skaitās 2020. gada <laughs> kongress. Jā un Ekvadora tad eh, būs tā, kas uzņems eh, nākamā šo eh, kongresu Kito pilsētā, tātad tā ir Ekvadoras galvaspilsēta, un mhm. redzēsim tos dievs arī mums spēt sekot līdzi. Ekvadorai šī ir tāda īpaša, šis gads būs īpašs, tāpēc, ka 2024. gadā Ekvadora svinēs 150 jubileju, kopš tā ir konsekrēta Jēzus vissvētajai sirdī. Tad pieļauju, ka varbūt šajā kongresā vairāk uzsvars tiks likts uz Jēzus sirdi. Jā, tikmēr vēl kamēr, kamēr esam iepriekšējā, ja pagājušā kongresa iespaidos, varam vēlreiz atsaukt atmiņā un vēlreiz arī noklausīties gan noslēguma svēto misi, kurā bija klātešošs pāvests Francisks. Tas, starp citu, bija unikāls gadījums, jo ne visos evharistiskajos kongresos pāvests ir. Piemēram, Benedikts 16. man liekas, nav bijis nevienā. Nu, kā pāvests Jānis Pāvils II ir bijis pāris. Jā, un tātad gan, pā, gan pāvesta mīsīs prediķi, gan arī kaut kā, kādas intervijas, gan arī reportāžas un um, liecības to pašu minēto gan Ungārijas prezidenta liecību, visu, kas bija šajā Euharistiskajā kongresā, varat noklausīties Rādio Marijā Latvijā arhīvā. Herd, herdis at. Jā. Jā, tad, tad mūsu var arī meklēt mūsu mājaslapā šo Jā. arhīvu, un tad Jā. pēc tam atradīsiet konkrēti Euharistisko kongresu Budapeštā. Kā arī, ja jūs saprotat angļu vai kādu citu mm, no populārākajām valodām, kas bija kongresā, droši var meklēt uh, Euharistika kongresu. Um, 2021. un jau tur parādās. YouTube, YouTube kanālā, jā. Kā arī tuvākajās dienās viņa ekscelences arhibīskaps Zbigņevs eh, Stankēvičs eh, solīja um, publicēt rakstu ar viņa piedzīvoto, viņa liecībām, viņa, mm. viņa to, tām domām, kas viņu uzrunāja. Tad arī katolis.lv varēsim meklēt šo raksta. Jā. Paldies, paldies Jolanta, paldies par šo atskatu un paldies arī mūsu klausītājiem, kas mums seko līdzi, kas klausās un kas iesaistāties sarunā, gan tiem, kas zvanījāt, gan rakstījāt īziņas. Liels, liels jums paldies, tad tiekamies atkal katehēzē rīt šodien, ar to arī noslēdzam. Tā kā, lai tiešām mums visiem Euharistie paliek dzīves centrs un lai Euharistie ir tā, kas mums dod drošību, nebaidīties un atcerēties to, ka mēs neesam vieni paši, lai tā mums dod pacietību gan ar sevi, gan ar notikumiem sev apkārt, un lai tad Euharistija arī ir tā, kas mūs ved vienmēr pie citiem cilvēkiem. Jā, un lai arī laika ejot, mēs par to atceramies, jo redzam, ir paskrējis mēnesis laika, laika kopš Euharistiskā kongresa, un, nu, es vēl savas apņemšanās nu, tā ļoti vāji <laughs> <laughs> sāku spildīt. Tā kā lai mums neaizmirstās tas, ko mēs esam piedzīvojuši. Tu vari mums pateikt tagad un... visiem skaļi savu apņemšanos, un tad uh, būs Nē. vieglāk varbūt palikt uzticīgai. <laughs> Nē. Nē, labi. Tad, uh, lai mums visiem ir apņemšanās, tad meklēt laiku. Vismaz Euharistijai meklēt laiku attiecībām ar Dievu un atklāt to, ka tā mūs vieno ar Dievu, vieno ar citiem cilvēkiem. Eh, mani pašu uzrunāja šis pareizticīgo bīskaps no Krievijas, kurš sacīja to, ka pareizticīgo izpratnē viņi ļoti uzsver to, ka liturģijā ir arī liela vienotība ar svētījiem, ar eņģeļiem, ka tiešām tiek apvienota visa, eh, visa baznīca, un eh, līdz ar to tad Euharistija mūs ved vienmēr pie citiem cilvēkiem, lai tad tiešām Euharistija ir tā, kas lūkšana, ir tā, kas mūs iedvesmo